hus kai kuon hus kai kuon peri eutokias erisdon tes de kunos eipouses hoti mone ton tetrapodon tacheos apokuei he hus hupotu husa eipen al hotan tuto frasdei ginos ke hoti tyfla tikteis ho logos de loi hoti uc en to etachei ta pragmata en de ta teleiote eti crinetai.